Tagad mēs aicinām mums teikt see uzrunu šī you organizātora And uh, especially those of you who are here for the first time. It īpaši tos no jums, kas šeit esat pirmoreiz. I find that the subject of world missions is terribly exciting. Man šķiet, ka mm, um, doma, mm, um, domājot un um, tēma par pasaules misiju, tas ir ļoti, ļoti aizraujoša tēma. When, when I was a boy, uh, growing up in a, in a church in California. Kad es biju kā mazs zēns un augu un devos uz baznīcu Kalifornijā. Our pastor invited lots missionaries to come to the church. Mums mācītājs aicināja daudzus misionārus savā draudzē. And uh, in our minds, these people were heroes. Un mūsu prātā šie cilvēki bija varoņi. They were willing to go anywhere, to do anything, and eat anything. Viņi bija labprātīgi doties jebkur, darīt jebko un ēst jebko. And, and I remember thinking, oh, Un es atceros, tad, kad es augstu, man es tā domāju, varbūt, kad es izaugšu, es arī to varēšu darīt. But as I grew older, I really didn't have a very strong love for Christ. Uh, the idea of being a missionary wasn't very attractive. Bet tad, kad es um, paaugos, tad patiesībā man nebija ļoti stipras attiecības ar Kristu un tā ideja par kļūt par misionāru vairs neliekam stiprot aizstāvības. I went to church and sang the songs and heard the Bible stories. Yes, protams, devos uz baznīcu, tie dzirdēja dziesmas, dzirdēja Bībeles stāstus. In fact, I even learned a lot of verses by heart. Un starp citu, es pat iemācījos daudzus pantus no galvas. But there were lots of things in my life that, that kind of took the place of the things that were important. Bet manā dzīvē bija daudzas lietas, kas aizņēma vairāk laika nekā tas, kas bija vissvarīgāk. As I grew older, there were more and more clutter filled my life. Kad es, jo es vairāk pieaugu, jo manā dzīvē ienāca daudzas liekas lietas. Okay. Let me give you an example. Piemēram. Okay. I'm a father of four, I'm a grandfather of four. Man ir četri bērni un četri mazbērni. Okay, now, um, my grandchildren, two of them live with us now, they have toy boxes. Eh, man divi mazbērni dzīvo kopā ar mums un viņiem ir liels mantu kastes. And the toy boxes are pretty big. Jā, tās diezgan palielas, tās mantu kastes ir. They could sleep in them. Viņi patiesībā viņās varētu gulēt. And there's lots of stuff they put in the toy box. Un šajā mantu kastē ir salikts ļoti daudz rotaļlietas. Okay, of course you want toys to go there, but it's amazing the stuff that gets put in the toy box. Protams, tu gribi mantu kastē, lai tu liktu tikai rotaļlietas, bet patiesībā tur ir apbrīnojami daudz visādas lietas saliktas. Dog food, Jā, suņēdiens. Some clothing. Kādas drēbes tur iemestas. Dishes. Kāds, kāds šķīvis tur iemestas. All sorts of stuff goes in the toy box. Visu, ko var salikt mantu kastē. Well, one day I was with my little grandson and we were cleaning out the toy box. That's a big job. Un nu, kādu dienu es biju ar savu mazdēliņu, mēs kārtojām šo mantu kastu. Tas ir milzīgs darbs. You take this out and that out floors and it filled with stuff. Tu ņem mantas ārā pa vienai un tad tur visa grīda noklāta mantām. And all of a sudden he looks into the toy box and he sees the bottom. He hadn't seen the bottom for a while. Pēkšņi viņš, viņš ierauga mantu kastē dibenu. Viņš sen nebija mantu kastē dibenu redzējis. There was this red fire engine. Tur bija šī kā foršā sarkanā ugunsdzēsē mašīna. Looks. Viņš skatās. And he forgot about everything else fire engine. Un sāk spēlēties ar šo ugunsdzēsēju mašīnu. It, to him it was brand new. Priekš viņa tā bija pilnīgi jauna. But it wasn't new. Bet tā nebija jauna. No, he had it all along. Nē, viņam jau visu laiku tā manta bija. It was in his toy box. Tā bija viņa manta kastē. But all the clutter had filled it up so to such an extent he couldn't even think about it anymore. Visas tās liekās lietas bija piepildījušas mantu Well, that's the way we are with world missions. Un tā mēs bieži vien esam attiecībā pret misijas darbu pasaulē. Somewhere, someplace, we know it's part of our Christian life. Kaut kur, kaut kādā mērā mēs zinām, tas ir daļa no kristīgās dzīves. But as life goes on, there's more and more clutter and stuff, and then we don't even think about it. There's no room for it. Bet, kad dzīve turpinās un iet uz priekšu, sanāk tik daudz citas lietas, ka atšķirties no laika domāšanas. So here's the goal of mission days from my understanding. Un tad manā sapratnē šāds ir visi dienu mērķis. Is to take out the clutter. Paņem prom šīs liekās lietas. Maybe the dog food. Jā, varbūt suņēdienu. Or the old clothes. Varbūt vecās drēbes. Or the other stuff that gets in the way. Ja visas citas lietas, kas ir liekas un starpā. And to pick up and look at this beautiful, beautiful thing called world mission. You're going to learn about wonderful things that God's doing around the world, starting with Latvia. You're going to be exposed to wonderful people who are doing extraordinary things through their ordinary lives. Um, you will be led to the presence of God through worship. Un slav, slavēšanas komanda jūs vedīs Dievu klātbūtnē. You'll learn, you'll be encouraged. Jūs mācīsieties, un jūs būsiet iedrošināti. And the Lord will speak to your heart. tas kungs runās tavā sirdī. Now, I hope that you will be preparing your heart now es ceru, to listen to everything he says. Jūs jau tagad sagatavojat savu sirdi, lai klausīties uz visu, ko Dievs teiks. And that if he's prompting something new and fresh in your life, you'll see. it. Un ja viņš kaut ko tavā sirdī uzrundīja jaunu vai atjauno, es ceru, ka tu teiksi jā. So, welcome to Mission Days. Tad laimīgi lūgtu misijas dienās. God bless you. Lai Dievs jums.